Ne che ma da Je, ma da, me me bouton kov zo ari ten ar nehon. Na chi eo pladat? Nan, da eus meus me gwaar. Bizet ma ou stad e non klevet en drasen, me san. Po che lor e tain oe da zee Je, me hina vet lan igo jamais. Kousket ta dee bain, ar haret ve braude ou sort.